Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje. Miri dobro, dragi slušateljice i slušatelji. Moje ime je Dario Brigić, a vi slušate emisiju Franjevačkog svjetovnog reda Poziv u svijetu. U današnjoj emisiji vas vodimo na jedno toplo mjesto u Brazil gdje se od 22. do 29. listopada održao 13. generalni kapitul Franjača svjetovnog reda i zbog tog razloga s nama danas su Ana Fruk, članica predsjedništva Međunarodnog vijeća Franjača svjetovnog reda. Dobrodošla Ana. Hvala lijepo, pozdrav svima. Ana je s nama ovdje u studiju, a na telefonskoj liniji imamo Lovru Sučića koji je međunarodni vječnik Frame koji je također bio to vrijeme u Brazilu. Pozdrav Lovro, jel se čujemo? je dobro svim slušateljima. Prije nego što krenemo u Brazil, kako je u Zadru? A, u Zadru su hladni dani, ovo je ovdje isto malo zahladilo odnosno na prošli tjedan. Proteklo razdoblje, ali lijepo. Brazil, eto meni to zvuči dosta ovaj daleko, dosta egzotično, možda za početak da, da, da Ana opišete kako je uopće ovaj izgledao put do tamo, koliko uopće treba do Brazila? Pa evo rekao si da ti zvuči dosta daleko, kako sam ja relativno dobra sa brojkama, mogu reći da od e, Zagreba do Pariza, to je dakle prvi dio leta kojim smo išli prema Brazilu, ima nekih 2000 km i onda još od Pariza do Sao Paula ima 9000 km 421 km, dakle evo to je otprilike udaljenost od Zagreba do Sao Paula. Otprilike 9421 km. Da, moguće da je jedan kilometar metar pa više, metar više manje ovisi gdje gdje avion sletio, sletio da. točno, da. Ovoga, a da bi se prešla ta udaljenost potrebno je otprilike 14 sati leta o, sa više ili manje pauzi o, prilikom presjedanja, međutim eto, jedan u stvari prilično dugačak let, pogotovo kad čovjek mora sjediti toliko puno sati na jednom mjestu. A kakav je prvi dojam Brazila? Prvi dojam Brazila, um, pa onako recimo egzotika i vrućina na neki način. Uh, ja sam tamo išla uh, tjedan dana prije ostalih s obzirom da smo imali sastanak predsjedništva čim sam član, tako da smo mi tih tjedan dana još imali priliku malo aklimatizirati se prije nego što svi ostali dođu. U Brazilu naime u desetom mjesecu je počinjalo ljeto, tako da su se sve vrućine zahuktale, da tako kažem, i bilo je baš onako pravo ljetno vrijeme. Priroda, vegetacija, životinje, sve to onako egzotičnije, nešto što možemo vidjeti samo na, na slikama, eventualno na televiziji, tako da jedan jako lijepi dojam, drugačiji dojam. Lovro, Jeste li uspjeli šta vidjeti? Je li to bilo samo ovaj, od, od aerodroma do, do mjesta gdje je bio kapitul ili ste ipak imali malo vremena? Ovaj. Znamo da ste bili u Sao Paulo. Sao Paulo je ogroman, mislim 18 miliona stanovnika, tako da se lako ovaj, izgubit. Znači kako je, da li ste imali kakvog vremena osim, osim ovog boravka na kapitulu za nešto drugo? Dopusti mi Dario da prvo prenesem svoje dojmove koje sam ovaj, stekao odmah po slijetanju u Rio de Janeiro. Ja sam naime nekoliko dana ranije otišao onamo, pa od aerodroma do središta grada bila je vožnje sat i pol, možda, možda i dva do, do mjesta gdje sam ocio i prvih pola sata vožnje proteklo je dosta neobičnom ozračju, dakle okružen autocesta tako smo se vozili, bile s lijeve s desne strane ogrubljena favelama, tim trošnim naseljima koje je teško usporediti s ičim što, što ovaj, poznajemo u Hrvatskoj. Dakle, to su ekstremno loši uvjeti mm, života i stanovanja i takva naselja se prostiru nepregledno sa, jedne i sa druge strane ceste. E, imao sam priliku eto, dva, tri dana provesti u Rio de Janeiro koje je oko 400 km udaljeno od Sao Paula i na, pokušao sam vidjeti nekakve turistički najatraktivnije točke u tom mjestu. Grad je doista velik, isto kao i Sao Paulo u kojem sam ostao po završetku kapitula još tri dana. E, čovjek se vrlo lako izgubi, e, to siromaštvo je sve prisutno i dosta uočljivo. O tome svjedoči isto tako i stambene zgrade koje su sve zaštićene visokim ogradama, kad kad i boljikovom i električnom žicom, imaju čuvare, dakle to su ona naselja gdje žive ljudi koji si mogu priuštiti nekakav pristojan život po našim mjerilima, dok drugi žive u, u tim sirotinskim četvrtima, u favelama koje su barem u Rio de Janeiro uvijek negdje blizu, uvijek na, na svim obrancima brežuljaka kojih ima mnogo u središtu grada. Inače, program kapitula je bio vrlo zgusnut i e, tako da nije bilo vremena za nikakvo razgledavanje. Ovo, dakle, tih nekoliko dana prije i poslije su bili prilika da se e, nešto i vidi od te goleme, ali lijepe zemlje. Ana, kažemo, znači, govorimo generalnom kapitulu Franja Štetovnog reda za one koji možda malo manje znaju o čemu se tu radi, što je to, kakav je to događaj, kako često se održava, tko, tko sve sudjeluje, tko sve ima pravo biti tamo. Znači generalni kapitul je okupljanje sve braće i sestara iz Franjevačkog svjetovnog reda na razini svijeta. Dakle, dolaze predstavnici iz svih nacionalnih brastava koja su osnovana i također se pozivaju pojedini predstavnici e, bratstava, nacionalnih bratstava koji su u osnutku. Ti generalni kapituli se održavaju svake tri godine, s time da je svaki drugi, dakle svakih šest godina, e, je izborni generalni kapitul. Na ovom kapitulu nas je bilo sveukupno, ja mislim, negdje oko 120, s time da je bilo jedno dvadesetak domaćina – a ostali su bili e, predstavnici raznih nacionalnih bratstava i članovi tehničke ekipe, recimo to tako, odnosno e, ekipe za komunikacije i slično. Dakle, jedan onako malo veći skup e, i susret braće i sestara iz čitavog svijeta. Lovro, koja je tema bila ovogodišnjeg, znači ovoga kapitula? Naslovno geslo je bilo evangelizirani da bismo evangelizirali. To geslo je prati kretanja u, općoj crkvi. Poznato nam je da je sadašnji papa Benedikt XVI svojim govorom o evangelizaciji otvorio jednu veliku temu ili ponovno otvorio veliku temu, posebno e, ako je riječ o novoj evangelizaciji, a tijekom kapitula je zaista e, izašlo na vidjela ta potreba evangelizacije staroga, starih, starog kontinenta onih zemalja gdje je vjera već dugo prisutna, ali je možda pala u drugi plan. I isto tako i potreba, žurna potreba za prisutnošću u zemljama, što se često naziva trećeg svijeta, u nerazvijenim zemljama, u zemljama gdje je kršćanska vjera i Isusovo ime gdje su još oni nepoznanica. To su veliki izazovi reda i upravo zato vjerujem da je Međunarodno vijeće izabralo E, to geslo da se promišlja o toj temi. Sigurno je bilo, Lovro, i zanimljivo vidjeti različita promišljanja o toj temi iz, iz, iz različitih dijelova svijeta, kao što se sam rekao, znači bilo vas je od, od, od, od iz, iz, iz dijelova gdje tako kažemo modernog, modernog svijeta i nekih gdje je kršćanstvo ono recimo tako u, u, u prošlo neki svoj zenit ako bi gledali iz ove naše perspektive i nekih dijelova od Afrike, od Azije gdje je ono ili u nastajanju ili, ili u nekom razvoju. Pa kako je bilo ovaj, kakvi su dojmovi recimo kad razmjenjuješ iskustva sa, sa, sa tim ljudima koji dolaze iz toliko drugčijeg podnevlja i, i, i, kulturološki i, i, i materijalno, znači da tako kažem, a sve nas na neki način povezuje ta ista franjena ideja. Istina da doživljaj zaista vrlo raznoliki i, živi, upečatljivi i mnoga su ta iskustva koja variraju upravo tih razvijenih zemalja gdje, e, gdje naš, naša bratstva ima velikih poteškoća s animiranjem i e, uključivanjem novih članova, posebice mladih koji su daleko od crkve, koji su daleko od vjere gdje se gube vrijednosti, kršćanske vrijednosti, tradicijske vrijednosti opće ljudske među koje spada i obitelj koja je dosta narušena, gdje je sve veći jaz između generacija, gdje je sve teže mlade uključiti u aktivan vjerski život, u, život crkve kao žive zajednice. I s druge strane, svjedočili smo primjerima iz zemalja poput Haitija, gdje je, koje znamo da je bio pogođen teškim mhm. potresom, čije posljedice još dan danas su vrlo prisutne, preko 300 tisuća je poginulih u tom potresu, ali vjera je tamo upravo nakon te katastrofe doživjela veliki uzlet, ljudi su se okrenuli Bogu i nekako je nevjerojatno to iskustvo kako se u toj teškoj boli, u toj teškoj patnji e, vjera rađa i jača. Isto tako vrlo su važna ta svjedočanstva koje smo čuli i neformalnom dijelu kapitula u druženju sa, sa braćom i sestrom, na primjer, iz Kube ili nekih drugih područja gdje je vjera društveno marginalizirana, gdje se ne može živjeti slobodno, ali opet ljudi sa, sa puno, puno entuzijazma e, žive predano svoju vjeru gdje i, i svoju pripadnost Franjevačkoj obitelji. Mnoge druge zemlje, bivše komunističke zemlje istočne Europe gdje također vjera razvija, gdje imamo prekrasne primjere i, i djelovanja, gdje, gdje vjera doživljava i naš red doživljava jedan veliki uzlet. A Afrika također je priča za, za sebe, tome su svjedočila braća iz, iz Ruande kako je, na primjer, unatoč teškim ranama, teškoj bijedi e, koja je uslijedila nakon genocida i za vrijeme genocida, unatoč svim tim protivštinama braća uspijevaju i pomagati drugima, onima koji su siromašniji od sebe i tako pružaju prekrasno svjedočanstvo služenja. Možda, možda me Ana može nadopuniti sa, sa još primjera, ali svakako mislim da ima mnogo razloga za, za radost i, i ima velika, velika je potreba da, da se još aktivnije uključimo u taj proces evangelizacije e, naroda gdje vjera još nije toliko poznata i prihvaćena, isto tako velik je posao e, pred nama da, da pokrenemo sve snage u ovoj našoj staroj Europi koja se već uspavala kad govorimo o vjeri gdje je potrebno probuditi u ljudima nadu i dati nekakav novi poticaj. Evo Lovro je Ana dao dosta ovako pojedinačnih e, i lijepih primjera o, različitom djelovanju Franja Svetovnog reda u svijetu. Možda e, vjerojatno je bilo prilike tamo da se napravi neka da tako kažem općeniti presjek stanja Franja Svjetovnog reda danas, danas u svijetu, slika, slika kakav je Franja Svjetovnog reda danas, e, koje aktivnosti e, ima na toj međunarodnoj razini, ti si također članica tog međunarodnog predsjedništva, pa nam možeš možda malo više reći o tome aspektu djelovanja. Pa kako si rekao, bilo je prilike da čujemo um, kakva je situacija naših nacionalnih bratstava po svijetu. Uh, vjerojatno naši slušatelji ne znaju koliko uopće ima nacionalnih bratstava. Dakle, postoji 66 nacionalnih bratstava koje su osnovana, koje su službeno osnovana zatim 42 bratstva u osnutku i još tri bratstva gdje ima nekakve franjevačke prisutnosti koje bi možda mogli u budućnosti bliže ili dalje isto tako postati bratstvo u osnutku, odnosno nacionalno bratstvo franjevačkog svjetovnog reda. To znači da nas ima prisutnih u preko 110 zemalja e, ovoga svijeta. E sad, e, što se tiče broja članova, E, dosta je teško u stvari znati točnu sliku budući da jedna od stvari koja šteka, da tako kažem, koja nam malo e, kaska i na, na međunarodnoj razini jest e, komunikacija. Pa upravo zato i nemamo sve točne podatke iz svih zemalja. Neki imaju opravdani razlog nemogućnosti komuniciranja, drugi pak trebaju malo više poticaja vjerojatno. Međutim, Pretpostavlja se da ima oko 390 do 400 tisuća članova Franjevačkog svjetovnog reda, čime Franjevački svjetovni red u stvari čini najbrojniji dio Franjevačke obitelji. Razgovarali smo o nekim nedostacima, to jest nekim problemima na, kojim, na koje smo ne išli u proteklom razdoblju. E, to je prije svega opadanje broja članova e, i istodobno povećanje starosne dobi članova, ono kako je i Lovro spomenuo uh, kad je govorio o evangelizaciji da je sve teže zadobiti mlade uh, u crkvu, odnosno da djeluje zajedno sa crkvom, pa tako se to odražava i u Franjevačkom svjetovnom redu. Zatim dio tih razgovora je posvećen i frami, odnosno promicanju frame, poticanju uh, zanimanja za framu i, i rada sa, sa mladima koji su u Franjevačkoj mladeži kad sam e, spomenula sad ovaj porast broja članova, e, sam bih htjela reći da možda najveći porast e, smo primijetili, kao što je Lovro rekao, u zemljama istočne Europe, dakle gdje je komunizam relativno nedavno pao, odnosno gdje više nema komunizma. Isto tako drugo područje svijeta gdje je porast broja članova je na jugoistoku Azije. zatim predstavili smo dakle rad predsjedništva u proteklih e, tri godine. E, tu se najviše radilo na formaciji, formaciji naših članova. E, dakle, ono što, što je u stvari najbitnije u formaciji je ta kršćanska, zatim ljudska i franjevačka dimenzija. Pa s obzirom da je to dosta zahtjevan posao, onda smo raspodijelili te naše projekte za formaciju na nekoliko dijelova pa onda e, pripremamo nekakve tečajeve i priručnike koji mogu pomoći kako onima koji formiraju, tako i onima koji su u formaciji. E, postoji i na web stranici Međunarodnog vijeća Franjovačkog svjetovnog reda svaki mjesec jedna tema koja se obrađuje, koja obuhvaća e, socijalni nauk crkve, obuhvaća E, liturgijsko vrijeme kroz godinu u kojoj se nalazimo i isto tako e, obrađujemo apostolsku pobudnicu Evangelium Nunciandi koja je u principu bila i poticaj za temu ovogodišnjeg e, generalnog kapitula. Razgovarali smo isto tako i o važnosti obitelji u Franjevačkom svjetovnom redu, dakle sve više se promiče važnost obitelji kao osnovne zajednice. Potrebno je u tom smislu i predstavljati obitelj kao izbor života naravno i, i mladima, dakle da odgovorno pristupe obiteljima. To se može postići i, i svjedočanstvima starih članova koji dakle već imaju svoje obitelji, a, zatim uključivati ih u, u rad Franjevačkog svjetovnog reda i općenito poticati da, da zaista kao obitelj zajedno žive i kršćanstvo i Franjevaštvo. Mislim da je to negdje otprilike to što smo ovako u grubim crtama predstavljali. Ne znam, sad trenutno mi ne pada na pamet. Još ćemo mi nešto izvući ovaj, iz naših sugovornika, ali za početak ćemo napraviti jedan kratki glazbeni predah, pa nakon toga ćemo nastaviti sa pitanjima što se događalo na 13. generalnom kapitulu u Brazilu. Sa svetim živi radosno svoje krštenje Otca svetým chráňom, od kríži radosnou svoje krštenie. Za svetým chráňom chodaj odkričeš lepotu Božie blizine. Za svetým chráňom chodaj popravi sve, sve što vidiš Da ruši Svetog hoda hodaj, raduj se i pjevaj punim srcem sve višnje. što Bog za tebe stvorio je. Sa svetom branjom hodaj rado Došli natrag, drage slušateljice i slušatelji. Vi slušate emisiju Franjač svjetovnog reda Poziv u svijetu. A u nastavku emisije ćemo uključiti još jednog gosta, odnosno gošću. Ona je jedinstven primjer na svjetskoj razini čak, znači istovremeno je i Međunarodna vijećnica Franjač svjetovnog reda i Međunarodna vijećnica Frame. Na našu sreću ona dolazi iz susjedne nam Bosne i Hercegovine pa nećemo trebati angažirati prevoditelja da nam prevodi za ovu emisiju. Evo ja u priliku koristim da pozdravim Marijanu Bošnjak. Marijana, jel se čujemo? Čujemo se. Dobrodošla u emisiju Franjač Svjetanog reda. Hvala, još bolje vas našla. Evo kakvi su tvoji dojmovi kao međunarodne vijećnice Franjačke mladeži i Franjač Svjetanog reda koje nosiš iz Brazila? Pa e, vratila sam se puna nekog entuzijazma jer sam vidjela ovaj da se dosta radi i da to negdje ide i da smo onako zajedno i da na u biti smo članovi jednog velikog reda koji e, svi smo mi po jedan mali dio jednog velikog mozaika i svi moramo zajedno raditi da bi to funkcioniralo i to, je me, to me se dojmilo da sam dio nečega čega je dio netko iz Afrike i, i, i ostalih zemalja i bilo je prekrasno vidjeti svoju braću i sestre iz drugih država sa drugim i, i, i navikama i životnim stilom, a da slijede onog istog jednostavnog svetog Franju kao što i mi ovdje slijedimo. Rekla si da si, da si ovaj, došla puna dojmova, puna tog entuzijazma. Je li, jesi uspjela to prenijeti kad si došla nazad u, u, u u svoje mjesno bratstvo, u svoje nacionalno bratstvo, kako je bilo to ovaj njima prenijeti, ovaj, ili to moguće uopće riječima dočarati, jesu te onako bljedo gledali kad si im govorila o tome ili, ili, ili su ipak uspjeli osjetiti to, to što si ti tamo doživjela? Pa ovaj, imala sam tu sreću da nakon što sam se vratila odmah taj tjedan smo iz cijele Bosne i Hercegovine su imali u Međugorju jedan sastanak svi ovako predstavnici bratstava pa me eh, Fra e, pozvao da naš e, područni e, nacionalni asistent da tu predstavim i mogu vam reći, iako me je bilo strada, neću ovaj, prenijeti da su svi bili onako oduševljeni i da sam nekako uspjela im tu radost tog zajedništva ovaj, barem malo prenijeti, dočarati im kako, kako smo u biti onako možemo biti moćni ako hoćemo, pa barem molitvom jedni za druge jer smo ipak dio iste obitelji svi. Odlično. Evo nisam Anu i, i, i Lovru nisam ovaj pitao u detalje, pa mi ti možeš ispričati kako je izgledao taj uopće jedan dan recimo tipični na tom kapitulu, kako to izgleda ovaj, od, od, u kratkim crtama recimo od, od ustanka do počinka? Pa bilo je radno. <laughs> ovaj, S to, neki kiseli smijeh bio ovaj, radno, pa znači naporno <laughs> radno ili... Ovaj... Nije, nije. Bilo je radno, ali bilo je baš konstruktivno, tako da to ne može biti naporno. Ovaj imali smo one fine pauze sa kavom i kolačima, tako da ovaj, dalo je se sve to skupa upretiti. Pa ovaj, um, ustavali smo rano <laughs> za neke, uh, u, oko sedam sati, imali bi svetu misu, naravno, tako bi započinjali svaki dan i iza toga ide doručak, pa onda smo imali ovaj razna izlaganja, u 9 sati bi počeo baš radni program, oko 9, 9 Ovaj, imali smo izlaganja od, od financijskih ovih izvještaja do o duhovnim asistentima, do e, prisustvu trećeg reda u svijetu i tako dalje, ali naravno nije, nismo bili samo pasivni onako i samo gledali, bili smo i aktivni sudionici tako da smo mogli i glasati za razne neka donošenja dokumenata i odluka i, i, e, imali smo rad po grupama to nam je bilo nakon ručka šta smo još imali e, izlagali bi zaključke od tih e, grupa koji su ulazili u konačne zaključke znači kapitula ja ja sam čuo da ste i neke fešte imali svaku večer. Ovaj, a, da, da, da, da, Ovaj, svaku večer nakon, eh, nakon večere bi imali bratske večeri i svako, ono, predstavljale su se eh, sve države i zemlje i bilo je jako zanimljivo, kao što sam već rekla, onako doživjeti nekog iz totalno drugog kraja svijeta, eh, kako oni to ovaj, imaju svoje tradicije i sve, ovaj, a ipak svi smo braća i sestre. Mene se baš onako to dojmilo da smo svi jedno. Kakvi su ovaj Brazilci kao domaćini, oni ostavljaju ovako dojam eh, veselih, srdačnih, raspjevanih ljudi, kakvi su bili prema vama, eto tamo ovaj, u Sao Paulo? A, bili su i previše nego dobri. <laughs> ovaj, bilo je stvarno, stvarno smo osjetili od njih onako jednu toplinu i zadnja večer je bila njihova večer. A, priredili su nam eh, roštilj i ovaj E, svoju glazbu i uživo smo imali njihov jedan bend i baš je onako bilo raspjevano i rasplesano i veselo kako je se od njih samo može i očekivati. Znači prava ona Franjevačka radost i bratsko zajedništvo, tako bi ovaj, da. to mogli opisati. Hvala ti Marijana evo, na, na, na javljanju u ovu našu emisiju. Hvala vama. Ovaj, do, idućeg, do idućeg nekog susreta i slušanja. Ja se radujem. <laughs> Hvala, Bog. Evo vraćamo se našim gostima u Hrvatskoj, odnosno Ani u studiju i Lovri u, u Zadru. Ana, spominjala si eh, tu starostnu strukturu Franjača reda, to, to starenje, pa si spomenula i Framu. Je li Frama uh, lijek za tu boljku franja svjetovnog reda i koliko se taj lijek, da to tako slikovito opisujem, primjenjuje u različitim dijelovima svijeta? Znači, da li je to jedinstvo, zajedništvo Frame i Franja svjetovnog reda zaživjelo i, i u ostalim dijelovima svijeta kao što znamo da je kod nas recimo tako jako dobro funkcionira. Pa evo kao što si spomenuo, uh, kod nas to lijepo funkcionira. Ima bratstava gdje to funkcionira jako dobro, negdje gdje malo manje dobro, recimo to tako, gdje su na početku, ali uh, ono što mi je drago je da smo i na ovom generalnom kapitulu baš jedan dio uh, vremena posvetili upravo razgovoru o Franjevačkoj mladeži, o odnosu između dvaju bracova, dakle Franjevačkog svjetovnog reda i Frame. E, tako da vjerujem da, da nam malo pomalo dolazi do svijesti da je to nešto normalno i, i potrebno i kao što si na početku pitanja rekao da e, je li to možda kakav lijek za tu starosnu dob. E, vjerujem da će biti i da već sad u nekim zemljama i u nekim bratstvima jest. Na ovom generalnom kapitulu, ako smijem samo kratko se osvrnuti na to, Eh, bilo je prisutno, eh, bila je prisutna i međunarodna koordinacija frame. Eh, to je dakle jedno tijelo koje postoji na međunarodnoj razini i koje se sastoji od šest međunarodnih vijećnika, čiji su članovi među ostalim evo tu Lobro kao iz Hrvatske, Marijana iz Bosne te još četvero mladih iz, iz raznih zemalja poput Nikaragve, Brazila, Filipina i Poljske uz tih šestero vječnika tu međunarodnu koordinaciju činimo ja kao predstavnik Frame u Međunarodnom vijeću FSR-a, jedan duhovni asistent koji je trenutno je Tofra Ivan Matić, te bratska animatorica Lucy sa Filipina. Nas devetero onda koordiniramo nekako, pokušavamo koordinirati djelovanje Međunarodnog bratstva Frame, vidjeti kakva je situacija, kakvo je stanje – i, i raditi jednostavno na, na povezivanju Frame i FSR-a. E, spomenula sam da smo dio vremena na kapitulu posvetili upravo razgovoru o tome. Čak su, e, smo donijeli nekakve smjernice koje bi trebale pomoći da se taj odnos između Frame i Franjevačkog svjetovnog reda poboljša i općenito se unazad e, jedno 6, 7, 8 godina posebno intenzivno radi na osvješćivanju toga, dakle da smo povezani, da imamo, da dijelimo istu karizmu, uh, a to je ona Franjevačka i svjetovna, dakle dosta smo si bliski po načinu života, pa i na taj način pokušavamo i mladima posvijestiti uh, koliko smo bliski sa FSR-om, a s druge strane FSR-u pokušavamo uh, pokazati da se na, na mlade iz Frame može osloniti, samo im treba ukazati povjerenje, da, dati odgovornost i to ne dakle samo ono na nominalnoj razini, dakle u nekakvim pripremama, nego i u provedbi e, razno raznih projekata i ideja. Tako da imali smo priliku vidjeti, ako smijem još samo to dodati, e, jedan susret, e, prisustvovati jednom susretu sa brazilskom framom, koja ove godine slavi 40 godina svoga postojanja. To je jedna jako lijepa obljetnica koju nadam se da ćemo i mi u Hrvatskoj uh, dostići. Mi smo sada... 20, na pola puta. Mi smo na pola puta, da, evo, iduće godine slavimo okruglu 20. godišnjicu i znam da se već sad priprema da bude jedno lijepo slavlje, da se obilježi. Tako su i u Brazilu. Vjerojatno i nećemo moći dostići jer kad bi slavili 40, oni će imati 60 vjerojatno. Ako ja, ovaj, pa da. Na to će nam možda biti problem, ali... Ovaj. Pa dobro, ali trudit ćemo se da ih stignemo. <laughs> Uglavnom, eh, Lovre i ja smo imali priliku eh, sudjelovati na njihovom tom nacionalnom susretu eh, u mjestu koje se zove Garatingeta. Kako I... se zove? Možeš još jedno mjesto. Mogu, vježbala sam. <laughs> Kaže se Garatingeta. Garatingeta. Tako je, da. To je dakle jedno e, mjesto blizu nacionalnog svetišta Aparesida i tamo su uglavnom imali trodnevni susret gdje su se prisjetili svoje prošlosti, dakle svih e, onih koji su prošli kroz Framu. Ono što je meni bilo posebno lijepo je da su e, pozvali i nacionalne predsjednike kroz tih proteklih 40 godina. Naravno nisu se mogli svi odazvati, ali bilo je lijepo vidjeti ljude od 35-40 godina tamo koji su prošli taj put u Frami, a sada su ga nastavili u Franjevačkom svjetovnom redu. Pa evo, uglavnom, samo sam htjela spomenuti tu lijepu priliku koja nam se pružila da upoznamo i da se družimo sa, sa framašima iz Brazila. To je sigurno bilo jedno dojmljivo iskustvo. Je. Lovro, jedna od tema ovaj, o kojoj se raspravljalo na, na generalnom kapitulu je i prisutnost u svijetu, naše samo ime govori, znači kao Franjaš svjetovni red, e, da, da nam je mjesto da trebamo najviše djelovati u svijetu. E, ti si bio i, sudionik e, okruglog stola čija je bila upravo ta tema prisutnost svjetovnih Franjavaca u svijetu, pa nam možeš nešto malo više reći o tome. Tako je, tema tog okruglog stola koji je održan četvrtog dana u tom radnom tjednu kapitula bilo je izgradnja ljudskeg i bratskeg svijeta i u uvodu je naša sestra Ana Marija iz Guatemala predstavila probleme koji su, koji su najprisutniji u današnjem svijetu, a to je problem, e, veliki problem razvoja za kojim se ide, e, razvoj koji je i jedan od milenijskih ciljeva, na primjer UN-a, dakle smanjenje siromaštva, smanjenje broja zaraženih teškim bolestima, nezlječivim bolestima, e, problemi nepismenosti, školstva općenito. Dakle, ti veliki svjetski problemi e, u stvari se na pogrešan način, odnosno na, na nepotpun način pokušaju riješiti, gdje se zadovoljavaju samo određene materijalne potrebe, misli se samo na zadovoljenje materijalnih potreba a, ili emocijalnih, ali ne i intelektualnih i duhovnih, gdje mnogi narodi nemaju priliku da se razviju unatoč velikim potencijalima koji imaju prvenstveno u samim ljudima, a onda i u prirodnim bogatstvima kojima se mnoge zemlje e, nerazvijenog svijeta ili mogu podičiti na, tom okruglom stolu sudjelova su braća iz Brazila, brat Claudio Fonteljes koji je bio glavni državni tušitelj u Brazilu, on je govorio o angažmanu njihovog e, bratstva protiv e, umjetne oplodnje i e, zamrzavanja embrija, dakle to je bio konkretna, jedna konkretna inicijativa u svijetu društvena i politička koja je, koja predstavljena. Isto tako je bilo riječi o, radu sa narkomanima i ovisnicima, o tome na koji način im se pomaže, kao jedan primjer tog djelovanja. Također tu su bili i brat Polikar s Haitija koji je prenio svoje iskustva e, iste napačene zemlje o čemu sam govorio na početku isto kao i brat Posta iz Ruande, e, koji su nam bili odlični primjeri nekako i poticaj da se konačno osvijestimo mi koji živimo u blagostanju kako god to nama ovdje zvučalo u Hrvatskoj, ali to je apsolutno neusporedivo sa njihovim prilikama kojima žive. Dakle, to je za nas bio jedan veliki poticaj da se trgnemo i da postanemo svjesni potreba svoje braće i da učinimo nešto više za njih isto tako i da u stvari e, ne bi bilo dovoljno samo poslati nekakvu pomoć, konkretno materijalnu, iako je i to potrebno, ali trebalo bi pomoć prvenstveno tim narodima e, da sami mogu usmjeriti svoj razvoj, da sami te velike resurse koje imaju mogu iskoristiti i e, svoju zemlju onda dovesti u nekakvu normalnu, na nekakvu normalnu razinu tako da, da ljudi imaju prilike dostojne čovjeka u kojima bi mogli živjeti i razvijati se. E, također tamo je predstavljeno istraživanje koje je provelo povjerenstvo Međunarodnog vijeća fsr za prisutnost u svijetu, istraživanje koje je imalo za cilj prikupiti sve primjere djelovanja i prisutnosti svjetovnih franjevaca u svijetu, gdje se pr prvenstveno uočio problem komunikacije o čemu je Ana govorili tako na početku, malo je uopće e, brastova sudjelovalo i odazvalo se tom istraživanju, e, tako da nije prikupljen veliki broj projekata. No opet vidi se velika kreativnost naših bratstava po cijelome svijetu koje na vrlo domišljate načine pokažu, iskazuju ljubav onima koji su siromašni i potrebiti. No isto tako dio tih projekata e, zaustavlja se, kako bi rekao, na, na toj razini konkretne materijalne pomoći, a ne prispituje uzroke koji, koji dovode do, do takvih situacija gdje je potrebno uskakati. Evo, veliki je prostor za, da se za razmjenu ideja preko tog povjerenstva koje bi onda mogle prihvatiti razno nacionalno bratstva, kanadsko nacionalno bratstvo i primjerice predložilo da se krene sa konceptom pravedne trgovine gdje bi se proizvodi iz nerazvijenih zemalja u razvijenim zemljama prodavali po pravednim cijenama, ne po cijenama izrabljivačkog i ropskog rada, kako to često biva, nego po jednom pravednijem konceptu. Ja sam tamo prenio svoje iskustva, iskustva iz našeg nacionalnog bratstva, o društvenom djelovanju i posebno o uključivanju mladih u to e, društveno i političko djelovanje. Mi imamo nekoliko tih akcija koje je naše nacionalno bratstvo provodilo i bilo je posebno lijepo kada, kada su se braća, tada sam ja bio član Frame, dosta, dosta mlad, pa se toga dobro sjećam, kada su došla na susret našeg bratstva i zamolila za pomoć. Frama može pratiti franjevački svjetovni red. Mladi se mogu uključiti naravno na sebi svojstven način u razne aktivnosti. Oni možda neće voditi debate sa, sa odgovornima, sa političarima ili sa stručnjacima na nekoj stručnoj razini, ali sigurno da mogu dati svoj doprinos. I zato je jedan od zaključaka ovog kapitula, u stvari preuzimaju se zaključci pred, prethodnog kapitula iz Budimpešte, jedan od prioriteta među njima bila je ta prisutnost u svijetu i društveno i političko djelovanje, zato se na ovom kapitelu apeliralo upravo da se uključe sva braća, da se svi oni koji imaju nekakve darove uključe u to društveno djelovanje, jer niko, niko se ne može izuzeti iz e, društvenog i političkog djelovanja. To nam govore i dokumenti crkve i apostolska pobudnica Kristi Fidele Lajci, vjernici lajci, koje govori o našem poslanju, našoj ulozi u crkvi i u društvu i gdje crkva kaže da, da unatoč stravičnim primjerima uh, svijeta politike, s užasnim nepravdama, korupciji i mitu, čega smo svi svjedoci, ne samo u Hrvatskoj, nego i u drugim zemljama, gotovo bez iznimke, unatoč svim tim problemima kršćanin se ne može povući iz tog svijeta i, i nekako ispričati se od odgovornosti koju on ima za ovaj svijet. Naravno, svako će na svoj način e, biti prisutan, ali dakle, nemojmo da, da se to svede samo na, na molitvu. Možemo puno učiniti, puno više učiniti, odnosno mi kao svjetovni franjaci pozvani smo, smo djelovati u svijetu. Ništa bez molitve. Naravno, tu, tu dolazi do izražaja komplementarnost naše obitelji, cijele naše franjevačke obitelji gdje uvijek djelovanje potkrepljeno molitvom, ali to djelovanje ne smije izostati. Jesmo li mi svjesni toga? Često, ovaj, evo, tvoje iskustvo sad si bio i na tom, e, dosta si aktivan i tu u Hrvatskoj po tom pitanju prisutnosti u svijetu, sad si bio i na generalnom kapitulu. Jesmo li mi kao svjetovni Franjevci svjesni tog našeg poslanja. Imam neko osjećaj da, da, evo i kad smo spominjali, Jana je spomenula taj nedostatak uopće odaziva, komunikacije, ljudi da, da, da, da pošalju te projekte na, na, na, na, na kojima rade, da, da FSR bude prisutan u svijetu. E, neko imam osjećaj da, da često zamišljamo Franjo Svjetored kao nešto što je zatvoreno u, svoju zajednicu, u, svoju župu, u crkvu, da tu treba moliti, djelovati unutar, a da nekako ili se bojimo tog izlaska u svijet ili ne osjećamo tu odgovornost koja nam je e, stavljena na leđa da smo stvarno kao svjetovni franjeci odgovorni za svijet. Mislim da velikih pomaka ima i puno lijepih primjera ima, ali sama činjenica da se raspravljalo i o pojedinim ekstremnim slučajevima, tako bi rekao, dakle, o potrebi nošenja habita u stanjačkom svjetanom redu, mislim da govor, dovoljno govori ta, ta činjenica sama za sebe i sve to, ja mislim, plod je nerazumijevanja našeg poslanja i pripadnosti redu, što bi spadalo pod naš prvi prioritet, dakle, produbiti formaciju, bolje raditi na, na formaciji, da bi se upoznala naša narav u toj formaciji, generalni kapitul u Budimpešti tražio je da se veća pažnja prida socijalnom nauku crkve, dakle upravo onome što nas osposobljava za to društveno djelovanje, za prisutnost u svijetu i da se više usmjerimo tom laičkom poslanju, ono koje je nama svojstveno, ono koje crkva od nas očekuje i ako mi ne damo odgovor, onda, onda crkva, cijela crkva ne daje odgovor na sve te društvene probleme. Dakle, mi lajci, svjetovnjaci smo ti koji trebamo intervenirati u društvu. E, mi smo ta produžena ruka hjerarhije crkve po kojoj će, po kojoj će cijela crkva biti vidljiva u svijetu. Evo, dakle, prije svega jedan veliki pomak bi trebalo napraviti na tom području formacije kod samog ulaska u red dobro razlučiti što tražimo u životu, za što smo pozvani, koje je naše poslanje kako bi se ono i ostvarilo. Evo prije samo kraja naše emisije napravit ćemo još jedan glazbeni predak pa ćemo na kraju dotaknuti te zaključke o kojima ste vi djelomično i govorili u svojem dosadašnjem izlaganju. Još i danas pamtim onaj tren Kad si moje ime zazvao Te noći do zvijezde su sjale Ja sam se u duhu rodio Franjo idi obnovi moju crkvu I sad glasno zvone riječi te tad idem stopama tvojim Sigurnom rukom vodiš me i znam da cijeli svijet je moj novi dom Al pa hrabro idem dok tebe slavim dušom svom rane koje meni si dao Nek svaka od njih izvor postane Za sve ljude što ljubavi traže Da svatko od njih nađete I molim da svi jedno nas natrag. Slušate emisiju Franja Svjetanog reda Poziv u svijetu. Razgovaramo o 13. generalnom kapitulu Franja Svjetanog reda. Evo, dosta smo toga rekli. Na samom kraju emisije možemo, eto, ukratko to sumirati, a to je i, i sam kapitul učinio u, svojim zaključcima, tako da, evo, Lovro, možeš ti nešto više reći o, samim zaključcima 13. generalnog kapitula Franja Svjetanog reda. Ovaj generalni kapitul nastavlja se na, na prethodni, s obzirom da ovaj dolazi na sredini šestogodišnjeg razdoblja na koje se je izabrano Međunarodno vijeće, tako da je ovaj kapitul e, samo potvrdio i mm, donekle nadopunio zaključke koje je donio kapitul u Budimpešti. Među prioritetima reda, na razini reda, na prvom mjestu je formacija, na drugom mjestu komunikacija, zatim Franjevačka mladež, prisutnost u svijetu i na posljedku bratstvo u snutku. To je pet e, prioriteta koje i dalje stoje pred nama, pred cijelim redom, a na ovom kapitulu naglasilo se što se tiče formacije svijetu, a to su obitelj, posao, opće dobro, politika, ekologija. Dakle, sve nas se to tiče i sve to ne smijemo izostaviti. E, jedna novost ovog kapitula je pažnja koju se želi pridati obitelji. Dakle, od ovog kapitula traži se da se u bracima više govori o obitelji, da, da ona bude prisutnija, da se po potrebi osnuju i obiteljske zajednice, obiteljske grupe, ne zajednice, pardon, obiteljske skupine unutar bratstava, naravno ne bi se tim isključilo iz bratstva, nego samo bi se obogatio život bratstva i također da se na tom području obitelji i učini nešto više upravo suradnji s mladim, jer mladima je potrebna pomoć starijih, iskusnih, su članova FSR-a, onih koji žive posebno milost sakramenta ženizbe Potrebno im je to svjedočanstvo jer jedan najvećih izazova danas za mlade je upravo to područje seksualnosti na koje crkva ima odgovor, posebno je u Hrvatskoj to sve, sve se više može čuti o teologiji tijela Blaženog Ivana Pavla II, pa bi onda bilo dobro uključiti te sadržaje teologije tijela i u formaciju Frame i u formaciju Franjačko svjetljenog reda. Vrijeme je također i za promišljanje o pastoralu zvanja, na svjetovnom redu, da se vidi, to, to se posebno tiče onih brastava koje, je zamjetan taj proces starenja, kako bi se ponudilo novim članovima da, da se pridruže redu. Jedan od većih problema je komunikacija koja kad kada nije dobra zbog samo nekih tehničkih poteškoća kao što su nedostatak prevoditelja, to se i za nas isto tako odnosi na naše nacionalno bratstvo, dakle hagan y dobro. Eto na ovom rekapitulaciji kapitula, da tako kažemo. E, Ana, hvala tebi na sudjelovanju, tebi dobro također. Na vama i dragi slušatelji, eto i, i dragi članovi Franjača svjetovnog reda da, da, da ove riječi koje ste čuli i ovo što smo govorili u kapitulu u Brazilu ne ostane samo na, na, na, na nečemu što će vam ostati u mislima idućih par dana ili mjesec, nego da stvarno to zaživite i u svojim nacionalnim, područnim i mjesnim bratstvima, znači da budete svjesni da, da, da je to nešto što se živi i ovdje kod nas u nekom mjestu u Hrvatskoj, istovremeno negdje u, u Aziji, Africi, da smo stvarno svi dio jednog velikog franjevačkog bratstva. Još jednom, Ana, hvala na sudjelovanju. Hvala i vama na pozivu. Lovro, hvala i tebi. Dragi slušatelji, Pozdrav do idućeg slušanja u emisiji Prisutnost u svijetu. Kad bih mogla gledati svijet očima svetog Franje, da bih u svakom htjela Božju ljepotu mm, Kad bih kao osuhnula tišinu Dal bih u njoj čula nježan Boži glas Kad bih bila prožeta Duhom siromaštva Dal bih time dobila slobodu Kad bih okrenula leđa nevjernom svijetu Da bih se znala potpuno predati Bogu Svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.